Հովվի աղջիկը Տատիս կարծիքով ողորմի իրեն։ Բոլոր մարդիկ պետք է աշխատեն։ Եվ քիչ առաջ, երբ սեղան էինք նստել, նա ինձ ասաց. Դու պետք է մի կարքին գործ սովորես։ Պետք է սովորես կավից կամ փայտից կամ մետաղից կամ էլ գործվածքներից ինչ որ մի բան, մարդկանց համար ինչ որ մի օգտակար իր սարքել։ Որևէ ազնիվ արհեստից անտեղյակ լինելը վայել չէ երիտասարդ մարդուն։ Կարող ես դու որևէ բան սարքել։ Կարող ես մի հասարակ սեղան, մի աթոռ, մի սովորական ափսե, մի փոքրիկ գորգ, մի սրճաման սարքել։ Վերջապես մի բան կարող ես գլուխ բերել։ Եվ տատը զայրույթով նայեց ինձ։ Ես գիտեմ, ասաց նա։ Համարվում է, որ դու գրող ես, եւ ես կարծում եմ, որ իրոք գրող ես։ Դու այնքան ես ծխում եւ ամբողջ տուն այնպես ես լցնում ծխով, որ անշուշտ ինչ ասես կարող ես լինել։ Բայց դու պետք է սովորես նյութական բաներ սարքել, այնպիսի բաներ, որ հնարավոր է օգտագործել, որ հնարավոր է տեսնել ու շոշափել։ Կար չկար մի պարսիկ թակավոր կար, ասաց տատս։ Եվ նա մի ворթի ուներ, Այս տղան սիրահարվեց մի հովվի աղջկա։ Նա գնաց հորմոտ եւ ասաց. «Տերիմ, ես մի հովվի աղջկա եմ սիրում եւ կուզենայի, որ նա իմ կինը լիներ»։ Թագավորն ասաց. «Ես թագավոր եմ, դու իմ որդին»։ Եվ երբ ես մեռնեմ, դու կդառնաս թակավոր։ Իսկ թակավորին միթե վայել է ամուսնանալ հովվի աղջկա հետ։ Եվ թակավորի որդին ասաց. «Տերիմ, ես չգիտեմ վայել է թե ոչ, միայն գիտեմ, որ սիրում եմ այդ աղջկան եւ կուզենայի, որ նա իմ թակուին լիներ»։ Եվ թակավորը տեսնելով իր որդու սերն աղջկա նկատմամբ աստծուց է, ասաց. «Ես լուր կուղարկեմ աղջկան»։ Եվ նա իր մոտ մի սուրհանդակ կանչեց եւ ասաց նրան. «Գնա հովի աղջկա մոտ եւ ասա թակավորի որդին սիրում է քեզ եւ ուզում է, որ իր կինը դառնաս»։ Եվ սուրհանդակը գնաց աղջկա մոտ ու ասաց. «Թակավորի որդին սիրում է քեզ եւ ուզում է, որ կինը դառնաս»։ Եվ աղջիկն ասաց. «Իսկ նա ինչ արհեստով է զբաղվում»։ Եվ սուրհանդակն ասաց. «Ինչպես թե» Նա թակավորի որդի է, նա ոչ մի արհեստով չի զբաղվում։ Աղջիկն ասաց. նա պետք է որևէ արհեստ սովորի։ Սուրհանդակը վերադարձավ թակավորի մոտ եւ հովի աղջկա ասաց խոսքերը հաղորդեց նրան։ Թակավորն ասաց որդուն. Հովի աղջիկը ցանկանում է, որ դու մի որևէ արհեստ սովորես։ Դու ելի ես ուզում, որ նա քո կինը դառնա։ Եվ թակավորի որդին ասաց. Այո, ես կսովորեմ ծղոտե խսիրներ գործել եւ թակավորի որդուն սովորեցրին ծղոտե խսիրներ գործել, գույներով, նկարներով եւ զարդանախշերով։ Եվ 3 օր հետո նա շատ գեղեցիկ խսիրներ էր գործում, այնպես որ Սուրհանդակը վերադարձավ հովի մոտ եւ ասաց. Այս ծղոտե խսիրները թակավորի որդու աշխատանքն է։ Եվ աղջիկը Սուրհանդակի հետ գնաց թակավորի պալատը եւ դարձավ թակավորի որդու կինը։ Մի օր ասաց տատս. Երբ թակավորի որդին ման էր գալիս Բաղդադի փողոցներով, մի խորտկարան տեսավ, ուր այնքան զով էր ու մաքուր, որ նա ներս մտավ ու նստեց մի սեղանի մոտ։ Այստեղը, ասաց տատս, գողերի եւ մարդասպանների ворջ էր, եւ նրանք բռնեցին թակավորի որդուն եւ գցեցին մի մեծ սնդան, որտեղ արդեն այդ քաղաքից շատ մեծամեծ մարդիկ էին պահվում։ Գողերն ու մարդասպաները այդ մարդկանցից ամենաչաղերին սպանում էին, տալիս էին ուտելու ամենանիհարներին եւ դրանով զվարճանում էին։ Թակավորի որդին ամենանիհարներից էր եւ բացի այդ հայտնի չէր, որ նա Պարսիկների թակավորի որդին է։ Այնպես որ նրան խնայեցին եւ նա ասաց գողերին ու մարդասպաններին. Ես ծղոտե խսիրներ գործող եմ եւ իմ խսիրները մեծ արժեք ունեն։ Եվ նրանք նրա համար ծղոտ բերեցին եւ ասացին, որ գործի եւ թակավորի որդին 3 օրում 3 խսիր գործեց եւ ասաց. այս խսիրները տարեք Պարսիկների թակավորի պալատը եւ յուրաքանչյուր խսիրի համար ձեզ 100 ոսկի կտան։ Խսիրները տարան թակավորի պալատը։ Եվ երբ թակավորը տեսավ խսիրները, հասկացավ, որ դրանք իր որդու ձերքի գործն են։ Եվ խսիրները տարավ Հովի աղջկա մոտ ասաց. Այս խսիրները բերել են պալատ եւ սրանք իմ կորած որդու ձերքի գործն են։ Եվ հովի աղջիկը վերցրեց յուրաքանչյուր խսիրը, մոտիկից նայելով տեսա, որ ամեն մի խսիրի զարդերի մեջ իր ամուսնուց սպարսիկների գրավոր լեզվով լուր է ուղարկված։ Նա հաղորդեց այդ լուրը թակավորին, եւ թակավորը ասաց. Բազմաթիվ զինվորներ ուղարկեք գողերի ու մարդասպանների ворչը, եւ զինվորներն ազատեցին բոլոր գերիներին ու սպանեցին բոլոր գողերին ու մարդասպաններին։ Թագավորի որդին անվնաս վերադարձավ իր հոր պալատը, իր կնոջ, Հովվի աղջկա մոտ, եւ երբ տղան մտավ պալատ, ու նորից տեսավ կնոջը, խոնարհվեց կնոջ արչեւ եւ գրկեց նրա ոտքերն ու ասաց. «Սերիմ, քո շնորհիվ է, որ ես ողջ եմ»։ Թագավորը մեծապես գոհ մնաց Հովվի աղջկանից։ Հիմա հասկացար, ասաց տատս, թե ինչու է պետք որ ամեն մարդ մի ազնիվ արհեստ սովորի։ Շատ լավ հասկացա, ասացի ես, եւ հենց այնքան փող վաստակեմ, որ կարողանամ մի սղոց, մի մուրջ ու մի կտոր տախտակ առնել, ձեռից եկածը կանեմ, որ ամեն հասարակ աթոռ կամ գրատախտակ գլուխ բերեմ։